23 su sata. Sova Info. Na Riječkom medicinskom fakultetu realizirana je vrijedna donacija sveučilišta u Rijeci medicinskom fakultetu. Riječ je o projektu Fast Slices, jedinstvenom 3D modelu za učenje anatomije sinusa i funkcionalne endoskopije kirurgije sinusa koji će pomoći studentima medicine i specijalizantima otorinolaringologije u edukaciji i stjecanju potrebnih vještina. Projekt je nastao udruženim istraživačkim radom Medicinskog fakulteta i Tehničkog fakulteta u Rijeci. Važnost ovog projekta za studente i istaknuo je dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci Tomislav Rukavina. Ova donacija u principu ima praktičnu vrijednost za učenje, naravno i anatomije, ali prije svega za učenje određenih e, situacija koje se nalaze u području paranazalnih sinusa, nosa, odnosno tih šupljina svakako da može pomoći višestruko našim studentima jer danas se živi drugačije nego e, što se živjelo pre 30-40 godina i navikli smo na određene blagodati suvremenih tehnologija koje naravno sa sobom vuku i drugačiji način usvajanja znanja, ali sa druge strane traži i drugačije oblike poučavanja. Ovo je jedan od takovih modela koji želimo da ih bude što je moguće više u budućnosti. Ekonomski fakultet u Rijeci projektom e Buddy želi novoj generaciji Brucoša osigurati podršku starijih studenata i pripremiti ih za studentski život. Zadatak Badija bit će odgovoriti na sva pitanja skupine Brucoša za koju je zadužen putem mjesečnih sastanaka. Sudionicima se za uzvrat nudi upisivanje volonterskih sati u volontersku knjižicu i potvrda o sudjelovanju u projektu. Prijave su otvorene do 1. lipnja, a zadovoljavate li potrebne uvjete možete provjeriti na internetskoj stranici fakulteta. Studenti psihologije na Filozofskom fakultetu organiziraju sutra filmsku večer. Prikazuje se film Sparrows islamskog redatelja Runara Runarsona koji prati jednu 16-godišnjakinju koja dolazi živjeti kod oca u ruralni Island. Film se prikazuje u prostoriji 105 na Filozofskom fakultetu u 17 sati. Nakon projekcije slijedi diskusija usmjerena na psihologijske aspekte filma. Sova Info Vremenska prognoza za sutra kaže sunčano uz slabu do umjerenu buru u jutarnjim satima, a kroz dan će vjetar okrenuti na zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21 stupanj, a najviša dnevna između 23 i 28 stupnjeva. Sovu info čitala i uredila Dora Vujnović. Slušali ste Sovu info.